empezamos en el cabeceo. ay no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro Empezamos en el cabeceo. ay no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. Si quiere guerra, papi, pa, y vos deja que hable. Que en las redes son muy pillo y la calle está que arde. Conozco par monaguillo que se la tiran de ganque pero viven a costilla de lo que costean sus elegante, con gustos caro Quiero la casa pa' mamá, pa' mí una caja y pino en el sótano. Todos están boqueando que tire la piedra al primer santo. Yo me lo corto y me lo gasto, Watch. John West, papá. Si quieres algo vas a tener que venirme a buscar. Busca en tu vida, no habla lo demás. Que estoy cansado de comer arroz toda la mañana y levantarme cada día para ir a laburar. Ay, no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en no empezamos el cabeceo Ay, no quiero nada nuevo Los cojones por delante, el respeto primero Pero bueno, a los sapos no los comemos Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego Y ahora todos esos guachos matan por tener una porción Entrando a la subasta con la cara de Rockefeller Cuando va bien todos arriman al campeón Y dime quién está cuando las papas pa, pa, Quiero billetes adornando el salón Que mis hermanos sonrían con la barriga bien llena Sé que te duele verme en televisión On. Pero es que no es mi culpa que tú veas me me vea. Yo no edificio ser así, la 110 soy el king. Salga a la cancha a morir junto a los míos. Y no me juzgues a mí, si no sabes lo que vi, no sabes lo que sufrí. Empezamos en el cabeceo, ay no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no los comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro Empezamos en el cabeceo, ay no quiero nada nuevo. Los cojones por delante, el respeto primero. Pero bueno, a los sapos no comemos. Y los que hablan por detrás no entran en nuestro juego. <laughs> De, de, de, Demian. <laughs> John West, papá. <laughs> ¿Qué onda de te? Contales. Estamos otra vez en esta mierda. Al tu viaje, guacho. tu viaje, guacho.